Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 8, 1942 Ang kapanganakan ni Bishop Emmanuel Cabahar ng Congregation of the Most Holy Redeemer. Isinilang si Bishop Cabahar sa Handayan Island, Jatafe, Talibon sa Bohol. Nakamit niya ang kanyang masteral degree in theology sa St. Selmo sa Roma habang sa Madrid, Spain naman ang kanyang doctorate in moral theology. Naging professed member siya ng Congregation of the Most Holy Redeemer sa edad na labing walo habang naging solemn professed member sa edad ng dalawamput isa. Naordinahan naman siyang pari ng dalawamput apat na taong gulang at naging obispo sa edad na 61. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.